повечето от вас вероятно знаят, макар малко на нека съм ви кажувал, дека у моето минато имам работено ка, јас сум ствари првиот основач на първия бодибилдинг клуб у Штип, каде што Македонија. И беше најмладиот до време, сега не го кажувам да се фалам, а, години сливачите и беше председател на комисията Чудиска, така да по-прилично барем теории има много време за това какво да се развиват мускулите, системите, правил студия положено щип, първото и единствен за сега, първати като инструктор едно време. И искам да ви кажа за това, що беше, ай не вака, не вака, ке речем, едно тенко момче, на кое шо сега не, не изгледам още толкова така, ама да надминам 65 кила беше сон, па 70 кила да надминам беше сон, пък е работам, пък и се потам, ай 75 кила да дойдам, само да видам 75 кила, а още малко. И за много се разпознава до това момчето там в огледалото, и гледате колко повече се вежда реалността станува друга. веке не е момчето от оваа страна, Тук е от оная страна како сеќавање. Со моите сегашни 95 кила веке настојувам да ги кинам, да ги сечам на надоле, веке да вратим у минус. А, много ми значи истото и духовната изградба на верниците. Вие знаете дека вашия пастор ме сака и секој добър пастор си, е- што си сака църквата, мисля на тоа да секој поединечно верник уствари биде силно изграден у Господ Исус Христос. Да расте духовно, да стане цврст верник, да утре всекакви бури и ветрови на лажни науки, на неволи, на изкушения и изпити, кои дойдат ако ти го нема пастора, ако ти ги нема брат или сестрата до тебе, ако ти не можеш, немаш време ни да се молиш и не знаеш какво да кажеш от тази момент, и покрив се да обстоиш и да кажеш, Господи, и я продължу. Без разлика колко и да е мрачно, колко и да е облачно, колко и да е върнежливо, там над облаците слънцето продължува да грее. Исус не се минува без разлика на околностите, не ли? Кой летал знае? Кой летал знае? Кой летал знае? И тия ще не светали бърм си гледали на филма, ако не е повече, ако не верувате ни. Значи, сакам ва вече да сборим за този духовния раст, озрелост, то, што нема нема на няколко месеца, сакам така да се утврде то нека целта за всеки християнин е да стане ученик Христос, слепеник Христов или кошо познатио с.С. Луис има кажано, целта за християните е да станат мали Христоси, мали а, Христосу мало. Да кога ќе те видат тебе, да речат, во е Христос. Христос у него. Христос у мало. Това е целта за всеки. верник. Духовниот раст е да те направиш по-сличен на Христос. Не у брадата, не у косата, не у не знам чешава што го носиш от надвор, не облеката, тук у характера, у сърцето, у зборовите, у делата, у мислите, у светия живот. Има ли амин бе, луѓето? се некој тук? Амин. А, така. Значи, да станеме како Христос. той е целта на духовния рад и зрелост. Може би се гледаш како мачето до оваа страна, манц, манц, малецко, немокно, слабо, ама целта е да се гледаш и кой си ти у Христос. Оти, ми, първо пак имам кажено, Бог много повече е верува в нас, отколкото ние веруваме у Бог. Он знае ги сите наши слабости, знае откъде почнуваме, знае какви сме. Ние не сме изненадовани за Него, кой не е гранал от грева да ни изваде, да не спаси и да рече Ама си бил ти за никъде, леле каков грешник или грешница си била, или са какви слабости, или какво верник ти 20 години я да оправям и ти още имаш такива падни стани не го гледай потенцијал, што тоа можеш и што тоа ќе бидеш еден ден, како што мачто огледа лаво. Ако се гледа себе си, треба да огледаш лаво, он коленото јудино. Исус Христос, да си гледаш и себе си, кој си у Него. Со тоа што спасението е дар, ама духовниот раст е твојта и мојата одговорност. Разбирате ли? Подарок а нашия е да се отсъщуваме от спасението, да се изградуваме от спасението си ежедневно. Айде, одеме? Добре. И обещо е така, нали, що прави тато, що прави мама и дете се да правят. Имитират. Я, и Мила може да гледа там. Що какво возят тия другите точки, при то другото се мало да возят точка. А, 2 Коринтияните 18 вика, ако ще го гледаме славата Божия, така се преобразуваме и ние от слава от слава, стануваме все по-слично. Ако ние се фокусираме на, на Исус, у брата, у сестрата, у живота, у Библията, у молитвите, у откровенията, ние ги стануваме все повече и повече като Него. Бараме ли го Исус всекидневно? Нали, самия Павло Филипияните вика, ево, забравя то, що е зад мене, аз се стремам према тоа што е пред мене, према горното призвание. Да станам, не као дека веќе сум достигнал съвършенство, ама се стремам, одам. И тај стремеж кон светост ќе не направи се по-слични и по-слични на него. За жал, луѓето па и по црквите ќе ги видите дека има секојдневно се проблеми у браков, разводи или кавги, или кражби, или лаги, или оговаряния, или клевете. Затоа што е едноставно некат да се фокусират на доброто и да го храбрат брата, сестрата, сопругата, детето, овајане. Тук сме обично тие што ги најдат малите и ги кажат, аха, уловите, аха, брат. Ама, или, лекаро не е само целта да те тупне по глава, ти си болен ќе умреш. Него вика, има воја лекар за твоята болест. Можеш Станови. Това е решението. Така да оваа вечер, викам, ако некој се разпознае во тоа дека требало определена област да расте, тука не е крај на реченицата, не е точка. Туку има решение у Христос. Сите ние можеме, почнете од мене, сите ние можеме. И аз и ти требаме да растеме у Господ и да стануваме все по-слични. Пред да бидам пастор, аз съм пред се верник у Господ, аз съм пред се ученик Христос. Пред да бидеш водач на славие, ти си пред се ученик Христос, ти си следбеник християнин, неко што е гладен. Пред да бидеш детски работник, ти си верник у Господ. А после си все друго. Ако немаш акумулирано то у себе си, не можеш да го предадеш на другите. Разбирате ли? Така да некојаш на позициите ке најдете луѓе кои не са зрели духовно. Не оде тоа автоматски заради тоа што некој е на позиција и готово. Е, у војската вика едно време ти го почитуваш заради тоа што е чин, тоа што е на позиција, ама почита расте кога ќе видиш дека тај човек стварно те сака и ти го мисли доброто. И сака ти да напредуваш и е добар и, и... Врве, пример, врват те напред, не Почита расте, првично е само заради позицијата. Ама ако не е таков, ЛКК се дискредитира и почета намалува. Дали Бог сака неговите деца да растат? Очигледно, отговор го знаете от зрелост. Сака, ама имаме няколко стихови. Ефесианите 4.14 то да не бидеме повече деца или како деца, кои што се фрлани надзамунаваме от бранови и носени от ветровите на некој учење со човечка измама и лукавство, со измислени заблуди, туку говореки ја вистината во љубов, ние треба да растеме во се кон оној кој што е глава Христос. Ние треба да растеме. Треба ли да растеме? Треба да растеме. Сите ви, кои што сте родители, ќе бидете разочарани ако вашето дете физички, духовно, умствено или на било кој начин не расте, нели ќе се загрижите. Бог исто така сака неговите деца да растат и да напредуват до всеки поглед. Амин, амин, брат. Така е. и Бог сака да растеме ние. Това е твоята отговорност, не забравяйте. Бог сака, ама дали ти ке се согласиш с неговата желба и дали ти ке направиш напор, за да растеш. И пак ке се врата много на почетоко. За растение, за развивание трябва напор, някой трябва да ги хване неговите. Трябва да ги знае вежбите, трябва да си сподобал, за да се напредува. Второ Солоняни 1.3 дължи сме секојаш да му благодариме, вика Павле за Солоняните, на Бог за вас, бракя, како што прилега, защо вашата вера расте много и се умножува меѓусебната любов на секој од вас. Ете еден мал проповедник дојде за мене. Павле е спремен да благодари на Бог за оние кои ще растат уверат, за оние кои кои ще любовта се умножува, Оние ще изпълнуват волята Божия, да не само кажат, а добре, аз съм спасен, сега може да седам и да чекам Господа дойде да ме вземе, не? Тук викат, ще правим се, ще е до нас, да се отсвестуваме, да растеме. Второ Петро 3.18 вика, тук трудете се да растете в познаванието на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Слава му сега и до денът на вечност и до вечността. У кого трябва да растеме? Познаването на Господ Исус Христос. И да не може да рече, ами добро, аз го знам, познавам го и той е, конечно, завършена работа. Толкова. Отик. Примерно, со ескалатора што оде знаете ги оние големите трилски центри, има еден за нагоре, ама има еден за надоле. И ако се станеш на тази за надоле, колко и да... Опа! Колко и да правиш, ели, нали, ако правиш големи чекори, да си скачиш яко ескалатора влече надоле, со голем напор може и да го поведеш. Ама онай момент кој ќе застанеш и речеш, добро, искачи се, макар и да си тама најгоре, он автоматски те враќа долу, нели? Така ли е луѓето? След ли некои се досlovни се? Добро, да знам само дека има луѓе што слушат. Растете опознавањето на Господ Исус Христос. Онай момент кој ќе кажеш, јас си знам се, почнуваш да умираш духовно. Кога дигнеш раз, а веќе јас достигна зрелост ти си спремен да паднеш. Сите тия херои на верата, па ярсакът и апостоли и другите, са били подложни на пад. Учениците живеят со Господ Исус пол години се откажа, отреча, се избега на ден, ако беше разпнат. И сите ние ще ви кажа, Господи, ако трябва, нож уши ке сечеме, не ли? Еден избега гол, само да спасе гола кожа. Лука 2.52 за Господ Исус самия се вели. А Исус напредуваше во мудростта, во растот физички, во благонаклонността пред Бога и пред луѓето. Ако имаше потреба самия наш Спасител Господ Исус да расте, а, повече повеќе аз и ти имаме потреба да растеме, да зрееме духовно, е, да напредуваме. Ама речеме, тоа е напор потребен напор. Како ще ово детенце еден ден, вероятно, ќе стане кон татко му с хлебче, днес с хлебче, утре, а? <laughs> Има ли цвекенца там, не знам, забележувате ли ги, на най непредвидливи места. Може би ти си мислиш, Господи, бе, кай ме избра и аз да бидам човека, па толкова много опасности, коли е мене, луги на плочникот да ме сгазат, да ме смачкат, и ти тук оваа Македония. Е? Лесно им беше я да беше християнин в Америка, в Австралия, в Англия. Ти ке беше най-добрият християнин, ама ти тук ме постави Ова Македония, па коли фръчат, па луги, па пешаци. Е? А Господ сака има причина защо защо не е последил да видиме християни в Македония. Сега некои погрешни верования за тоа какво духовната зрелост се постигнува или викат ги митови, вика правил мит, дека духовното растение е автоматски, веднъж, по-наново рагенето. Само ще ти се родиш и ти растеш. И готово, тук не трябва ли да мръднеш с пръст. И ти растеш, растеш, растеш, растеш. му шок израстеш и прашен да. Е, че не, дека това не е цялата истина. Евреите 5 глава 12 стих вика именно според времето до сега автор на посланието до евреите вика до сега вие трябваше да бидете веки учители меѓутоа вам ви е все още потребно да ве получува некои на основните принципи на Божите откровения, и потребно ви е млеко, а не твърда храна, Защото всеки ще се храни с лекция е духовно бебе, а твърдата храна е за уния зрелите, ви? Нали? Имаме потреба за твърда храна, за да израснем от зрелост. Прашението ми, айде да размислим вака. Дали проблемите, изкушенията, тестовете, ще ги минеш днеска, истите работи ще си ги минувал, болил пред година, 2, 5, 10, 15. И то ти покаже колко от тази период от това, ти си напредвал или все още се бориш с истите изкушения, с истите проблеми, с истото неопростование на дуга, с истото говорение, с истите лоши мисли, с истите слабости на характера, ако да речеме то мръзливостта или хвалението или подлъжнованието, що и да е, нападяние на други луги. Дали то все още е истото? И аз знам колко е седнал съм некои луги, които хвана да ми кажуват за работа от пред 5, 10, 15 години, какво да бил вчера. И, и морам да прашам, чека малко, во сега свежо ли, е, нещо ново ли е или... Не ми викат. Охо, толкова свежо, толкова живо, толкова болно. Разбирате ли? Що за мен мене е кажува и само дека луѓето не са опростиле, дека не са се освободиле, дека Тој вика Павле, забравам на то, що е зад мен, опростувам, оставам и стремам се према това напред. Без това забравање, опростување нема напред. Нема раст. И ке ме да мислите, абе, во беше за тази што не е тук. А, ще за тази што не е дедал тук. Да. Некој Господ знае който е трябва да дойде, па вие разкажувайте на другите, ама и то е добро да си я повторите лекцията на някой друг разкажувайте. Знаете, той, той, той беше. Знам дека Зоки на дивната ви я разкаже сигурно. Ама така се потребуваме, Повторуването майка да знае. Е, е само една нощ да дойде на 20, не, не сони крив. Ама... Ти даде Бог. <laughs> Ти даде Бог, ами. Нека ще биде преодерен. Сбора ми е, че повторуваме, предаваме ги работите. Наше е да растеме. Вистина е века дека духовния раст не е случайност. Не е плод на Той е плод на посветеност, на набор на работа. Вежбанието, затоа што ви кажуване ви предходно, у кой спорт, не само бодибилдинг, у кой спорт сакате? Не е случайност. Луито може да има дарба, ама без вежбание нема. А, музичките таленти са дарба, ама без вежбание, без напорна работа, ще остане само на стара слава, само на талент. Успеха у школото. Може некој да се швецува и да факе връзки. Ама ако не седне да го загрее столчето, ето само да се поконуват оцинке, е, и исклива себе луѓе. Е исто е со духовниот раст и зрелост. Ти избираш да ме сакаш. И аз те молам у името на Господ Исус и днеска избери да го оставиш тоа што те пречи. Какви да са твоите слабости или зависности или неопростование ли, проклетства ли, или какви да са работи, што те дръж на врзано минатото, вече я разкинувам со тоа, забравям го тоа што е зад мене и трчам према тоа што е пред мене, оно за кое ще Господ ме повикал да бидам мажа или жената Божия, што Бог сака аз да бидам. ме како израелците 40 години около истата планина там, от пустината. Запад што бил само 4 дена. Одени, арно, ама, тук ни е по-интересно. И след това по това. Затова, мили мои, како што секогаш бевте послушни, не само кога бев кај вас, но уште повеќе сега, кога не сум кај вас, градете го своето спасение со страх и трепет. Правите се што е до вас. Спасението е дар, ама да се отсвърстеме, да се граде, да се одржува, да растеме от тоа речеме наша отговорност. Моя и твоя отговорност. Зато викам, да правим разлика. Нашата позиция в Христос е едно. Ти си свет по Божите очи. Ама да осочуваш това, да растеш от светостта, тази практична светлост всекодневно, да покажуваш тази зрелост, да избираш дали ги опростиш на вайна, или што и да е да се понизиш са веќе твој избор. Што ќе правиш ти? Дали ќе читаш Библија е твој избор, дали ќе дојдеш на црква е твој избор, дали ќе дојдеш сега на молитва е твој избор. Што ќе правиш? Дали ќе сведочиш на него што не се допаѓа, а Господ сака е твој избор. Дали ќе идеш у сабота со со крсто со групата е твој избор. Ама ќе збор ќе покажу ти како ќе викат. Наш избор, Галуги. Много работи са наш избор. Хвала Богу, от рагението до смъртта, може би не сме избрали как се родим, може би не сме избрали как и кога ще умреме, ама най-големият дал измежду тия две точки е наш избор. Айде да го избереме най-доброто. Викам, само един живот живееме. Да го обиграме, ще може най-добро за Господ. Има луѓе на што го спомна, кои ще 5, 10, 15 години се или около църквата, истите непроменети. Дали е забележена промената от твоя живот или, не е то пак? Значи, автоматски ли е растението? Не. Ако се роди едно бебе опородилно тамка, им речат, Пепче, измешаваме ти газето, измешаваме ти главчето, айде, пато. По степеници тук, импортиран е, левел, имаш продавници, имаш рампа и пак е на Киградо. Няма шанси. А дори да лази до бебе, няма шанси ќе го сгази некој кол. Или кој несовестни от татко си го фърлил детето на халбата там во скопия. Демек изплашил се. Со се мъдрици. Моята цел не е така. Моята цел е да сакам всеки ден от нас, чувајки от себе си, да растеме у Господ. Не само с лекция, с тврда храна. Па да дойде времето, кога ние ги видим, кој ще викаат посланието до евреите, учители за другите. Со домашни групи ли, со комши ли, со колеги и колешки или там, Крај да се секаде кај има нещо да ги получиш за Господ. Промината не е най-важна, е са некостарски. Бог ти си повика от победник. Амин? Тай може да ти изгледа неприятел страшен, ако отговориш на глава с малко нещо, може да го събориш. Втория мит – духовният раст и зрелост е лична и мистична работа. Много други те речат, това, ами, дали я растам, то тебе да не те загрижува. Дали я на църквата, ти да не се замараш. После не е казал пастор, който си ява, брат, дек си. Също, защото те нямаше на църква. То си е моя работа. И ами, ние кажем е и моя работа. Все додека някой вика, ти си ми пасторо, цяла да някой вика, аз съм бил до оваа църква и е мога отговорност пред Господ. А най момент който ти кажеш Богато, аз съм заради тази и тази причина школа, на работа, преселувам се, одам от друга църква, Господ нека ги благослови, ќе се молиме от тук, ќе ги изпратиме с благослов. Ако най другото место къде ще може по-добро да растат, аз ще се радувам. Ще се радувам исто ще што на едно цвеки му трябва по-голема сексия, за повече кореня, за повече земя, за повече сонци и сокови. Нека да видим. Ам сега да сте тук, моя е да кажам, що правите да видите? Да укорам, да прашам, защо, какво. Така да не е само лична работа, а па не е ни мистична. Знаете какво? Той е за избраната класа. За някои от посебни луѓе. Знаете ги ходи се които кажат, те 144 хиляди. Или какво ти речат, само на тия некои ме дадено да го разберат не втора класа християни. Ти си права единствена класа за Господ Исус. Он умре за сите. Ама не сите го правят истинен напор да го, да го разберат писмото, да се приближат до Господ, да го парят Неговото лице. Нели? Да дойдат на църква, да слушат Слово и така натаму, и така натаму. Първо Тимотей 4 глава, 7 стих, не е 44 глава, виж кака е, един от моите милини стихови, като вика бегай от дечещи и бабски приказни, бабски приказни не кажат само бабичките, да знаете. Или и някои други дедовци и чичковци ще кажат. Вежбай се в побожност. Защо от телесното вежбание има. Добро е, има някаква полза. Значи не викаш кръкните в спорта, нямате да се занимават с гимнастика, вие сте духовни други. Това е само за телесните. Ние сме по-паметни. От телесното вежбание има полза, но по-важността е полезна много повече. Та е полезна за все, защото има ветование за сегашният и за идният живот. Ако светските луги умеят да си го чуват здравието, грижейки се, вежбайки в правилна изхрана, доволно спорт, да не се преморят много нели, да се претоварат мия со телесен ум плюс Христов ум плюс Словото плюс Духо Свети, трябва четири пати по-мудри да бидеме луги. А? Амин, амин, амин. Най-бързо да го преминаваме. Знаете ли, дека аз твърдам, християните знаят много повече работи, защото трябва, Ама не ги правят. Живи се раци. Сама ви доспорят уст. Еднъж баш като вчера да беше, се кявам си, още работех в Македонка и се вракам, зато ще живеех в бабите. По тая ценката измигю Македонка и бабите. И какво ще се моля, викам, Господи, дай ми, точно се сега, подека, да одеше по това мощчето на цевките, викам, Господи, дай ми ново откровение, Господи, сбори ми днеска, Господи, сакам нещо ново. Значи, що беше отговор. Ангел то ще го знаеш, то го прави. Точка. Така, доволно ти е. Доволно ти е моето знание. Доволно ти е моята милост. Применуй го. Е, не срам ме фана така. Добро, Господи, прости му. Прости му. И почнава да ми се въртат работите, защо знам, а не правя. За кое е то знам, дека не трябва, а го правя и оно, що знам, дека трябва, вие не го прави Явор това, кой е сбърка работата. Добро ли го Добро. е А, така. Що не трябва, да го правя и що трябва да правя, а не го правя. А, добро е Окей. Вижте, Замечувате ли, интересно е, е че Юри, Юли, Юли ли е изборува за това колко изговори ние користиме от Благоевград? и како верници, не само неврените луѓе, и како верници, да Господи, нива купи, волови купи, живи се, не можам на те се. Я, я пример на те кришу, не е користат избор, жени си преодеме заедно, бе, со женичката и готово да се да. И сега дупло гласов, и там му од утре, от четвърток и тук ги да, е, гладни духовно. И три са, и три. И кидате в Бугария, и пак кидат на църква. Всеко прилика е користит. Господа ви благослови, така нека видят. А па ние, тия што се съберат, пък е самата кола, самата между другото самата или вас И за кочените, и ние ќе да мудри. Духовният раст е право на сите. Нема втора класа християни, а има мръзливи, кои не би инвестирали време и напор да растат духовно. Нещо не съгласуваме. Нещо сме тивки. Нема втора класа християни има по-малко помазани. Шанса не е им е дадено на тия другите оскъртено име. Има други, които ще са мъжливи да копат, да читат Библия, да постат, да молят, да тражат, да одат на църква, да читат християнска литература, да прашуват брат и шок Шоке кажеш какво е твоето разбирание. Да разговарят, да барат помощ. Има мъжливи християни. тази смисъл за този народ. Нема разкаш. Стварите не идват така само. Да, има работи, които ще се подарък от Бог. Кога грее, грее и за лошите и за добрите. Кога дойш да върне, върне и за добрите и за лошите. Ама расто духовно, нека трябва да се купим ураците, Ели, нали, копанието, нивата, семето ще го деляме, трябва да се пасее, да се не губи да расте. И така и ние, духовно. Матер 5.23 Ако принесуваш дар или и пред алтара и в часово, в тази момент се сетиш дека брат има нещо против тебе, остави го там твоя дар пред алтара и оди превен смири се с твоя брат, а потем брати се и принеси го дарот. Точка. Ясно и гласно. Е, че ми е ли лична отговорност? Аби това е била лична работа то, колко ке избереш е лична отговорност, ама Околко по-добра църква си, околко по-добра средина си, то ке те мотивира да растеш. Имаше Грозданов на време една изрека, вика, добрата църква ке създаде добър проповедник. Добрият проповедник ке направи добра църква. Тия са фактори, ще влияят един с друг. И аз, хвала Богу, имаме нели, овие минатите месеци прилика да слушаме тай брат, е брат, онаа сестра, оваа сестра и да видиме како и най-младите християни тук имат што да кажат. И растат у Господ. И тоа е наша радост, затоа што влияеме едни на други. Яка екипа, Як тим напредува, потикнуват се сите да растат. Оти силата на еден е толкова голема, колко ще е слава най-славата алка. Да. И после викаме синджира бил е слаб. Не, алката била е слаба. Ама не викаме алката е слаба, като синджира се скина. Ако имаш нещо против Бог, а, против брато, то станува твой проблем и пред Бог. И това устvari се рефлектира от духовния раст. И Бог не може да опросте неопростование ако не простите, ако не се помирите, ако не се извините еден со друг, ако не вратите долго, оштетен некој некаде, не знам што, да не ги редам работи. И тоа останува пречка. Бог нема да го приме даро на Прокофија, ќе биде само една жертва, која што нема значење у Божите очи. Зашо нема раст? духовният раст и зрелост в Бог често пати е закочен заради моите лични работи в относите с другите. То си моя работа дали я кел просто. То си е моя работа дали аз ке... Що аз мислям за другите и какво ке окажем. Разбирате? Нема лични работи. Затоа што сето тоа влияе и от твоя однос према Бог. Се кадате ли станат 1 ако кој сборува, а вие мажите да немате проблеми канди със своите сопруги, за да можете да дигате чисти ръце, така ли? Твоите брачни проблеми ке станат твоя проблем за връзката с Бог. Твоите проблеми от църквата, твоите проблеми от по-широкото семейство може да станат пречка да некои не расте духовно, който ще ви дожил да расте. Защо е добро всеки да се изпита, не само за време на причеста, него на как Господи, упс, как ще трябва аз да чистам, да бришам? Оговорани ли, осудовани ли, шо и да е? Затова викаме, нема лично. И не е мистично, не е нещо тайно. не знам. Свети Дух му открил само на това и то и то, че е разкриеното богатство. После ми отключи. Е Евреите 10.24 да внимаваме на това да се потикнуваме един с друг кон любов и добри дела. На кого опишува това автора на посланието? да на сите верници. Вие, зборува множина, да се потикнуваме еден с друг, кон любов и добри дела. Не вика само Игор, че ти само на Милка пази Еден Един кон друг, еден кон друг, еден кон друг. Ти видиш ке мене, каже ми, я видам ке тебе, кажа, ти видиш ке некой трет. Охребрувай го, е брато и сестрата. Види чувар на брато и на сестрата. 25 бегло, не напущайки ги заедничките собири, како што некои имаат обичај, ели ке ги има и имате кои што имат обичај да не бидат на црквените собири, туку да се бодреме, да се храбреме ден со друг и тоа колку повеќе кога што гледате дека наближува денот. Day и D викат на англиски, денот Д. А так, кога ќе дојде Господ Исус и си ги собере своите. Ние викаме живееме во последно време, ами трябва и да се относуваме какво дека живеем в последно време. А ревността за неверните и за верните трябва да биде на много по-голямо ниво. Изпитуванието, светостта, желбата да растеме, познанието на Господ Исус Христос да, да напредува. И затова ви като ще гледате дека времето иде, все повече да се бодреме. мой брат, днеска може да е гръбнаванието. Айде да се охрабряме да видим там къде ще ни е место. Може да днеска да биде поръката, която ще ти го промени живота. Сакаме да растеме у Господ. Ключови. Некои викат дека духовния раст е инстант, само ако найдеш правил ключ. Моментална работа. Так, отключиш, е, е, е, аз си го не ключ, готово. И отмък ќе кажем тук, имаме обвинато прозборовано. Е духовният раст за различни други е различна работа различен ключ. Ключът, що е за мене, не мога да е ключ за Милчето, ключът, що е за Милчето, не е за Игор или за Зоки. Разбирате ли? Ама наше е да имаме не баланс. Ако за мен е било посто, за некој ки биде дисциплината, за некои ќе биде ще минат към път зборуваме трудолюбивостта, вредността, пожертвоваността, немързливостта, за некој ки биде читанието на Библията, за некој ки биде свидочението, храброст ключ, за да напредува. Зависи кай му е славата точка. Кай ти си славите точки? ви. Може би там трябва да се бара ключ. Господи, дай ми сила. Преко мене ти можеш да опростиш. я нямам сила, ама ти можеш. Ефесијаните 4.13 се додека сите не дойдеме до единство на верата и познаванието на Божия Син, до зрел човек, до мерката на расто на Христовата полнота. Целта е ние да растеме до зрел човек, защото ще го познаваме Христа. Ние растеме от зрелостта, познавайки го Христа, не нали речем предходно слава, слава, гледаме го Него, становаме подслични на Него. Скарате ли се дека си, кога ще гледаше славата Божия, кога се сина Неговото лице зрачеше, трајче, зрачеше, сјаеше, па трябваше да биде со покривало до сгоре. А, Яков вика първата глава, от втори до пети, па после пасвам почнал ден, два, ден, три. Сметнете дека е вистинска радост, браќа мои, кога ќе се сретнете со разни изпитувания, знаејќи дека со изпитуването на вашата вера произлегува От Од на совршено дело, за да бидете совршени целости или зрели, збори на гръчки тај телиос таму зрели, е целостни. Зрел човек е целостен човек, целостна личност. Нищо не му фаля. Все си има, оно ще му трябва, комплетиран. Значи не викаме съвършен, тук зрел. Съвършен е Бог. Християните може да растат от зрелост от зрелост, от слава от слава, да стануват все по-слични на Него. Разбирате ли? А, така. За, без нищо да ви не достига. Но ако некому от вас му не достига мъдрост, нека я бара от Бог, кой ще им дава на сите изобилно и без преход и ќе му биде дадено. Сега да се бидем искрени, няма много луѓе ще кажат, на мен им фаля мудрост. Не ли? Пари ми фале. Нещо друго ми фале, материални работи ми фале, ама мудрост. А, Бог е е И Защото го пише в Словото Божие. Що е, а, бараме от Бог, Господи, дай ми водство. Що да направим, ако ли не е мудрост от Бога? Ама неки ме да го кажем така, Господи, пали ми акъл, пали ми мудрост, не знам що да направим сега, не съм паметен що да направим. Освен разочарани, нека Господ да ги каже, голе, Господи, не знам и що да правим. Айде да си видиме понизни. Господ им се противя на горделивите, на понизните им дава благодат. На тия, що му барат мудрост, ки им даде. На тия, що сакат водство, ки им даде. Значи, Кара Кучо, сега тук веќе спомнаме неколку Кучови, да видиме понизни, да молиме, да, като ще вика тук ки им даде Бог на тия шабарат, изобилно, да бидеме упорни, да бидеме изтрени, нали? Да растеме од зрелостта и кога највеќе растеме, кога читаме книгата само, учебниците, или кога ни дойдат изкушенията, изпитите. Най-добър капитан на морето не се станува, ако читаш най-добрата книга, най-добри учебник за тук, там на бурите, у морето, ако фанат брановите да те ведат натаму и нааму и кога викаш, Господи, що да правим сега? Леле ме Господи Господи, от ти потона брода, веке почна да улива брановите. И затова вика Яков тук, радовите си изкушенията, лугите. Е, е, е, лесно ти е на тебе да кажеш, радови се изкушението, но моите изкушения и твоите не са истини. Да, но Господ знае защо твоите изкушения са твои и защо са дозволени. Има цел. Има причина, нещо да изграде, нещо да порасте от тебе и от мене, не ли? Значи, кога най вике растеме, кога ни е най-тежко, кога е най вике се молеме, най вике постеме, най вече развесуваме на Господ. Най сме духовни. Брат, сестро, помагай. Моля си за мен, после за мен. Патен да не забравяме после значи и зависите да се молим. Очигледно е нивното отсутство. Речавам, че дека било болница, Марта повекала или някакви други работи, ама веруваме дека се е за добро на тия ще го Бог. Айде бе. е дека духовната зрелост е процес. И затова е потребно време, изпити, вежби. Не е инстант. Некој што се обрати и одма да стане зрел христијанин тешко, ама треба отва постепено. Заради тоа и викаме, јас ќе повторам става, оно што сакам кај оставте црквата тук. Теолошките школи не са школи на зрелост и на мудрост. Црквата, секојдневниот живот, калењето е местото кај што луѓето треба да растат у зрелост и после на тај изграден карактер, трябва да дойде знанието да сгоре. Успротивно, кога дойде товаро и обратно се поставят стубовите, се разнишат и се паят. Шишето има дно и капаче. Не можете да оставите капачето да биде дно. Затоа ще малко ветро и бундоле. доле. Знанието го сградувило, не? Любовта изградува. Е Характера мора да носи знанието характера се граде като тия изпити, изкушения, тестови и така натам. Грешка е да веруваме дека е инстант зрелостта. Топсо самото това светлостта е подарок, ама зрелостта е процес. Не само еден клуч. Слушали сте една реченица? Ами ти само чите Библия и лесно. Или само един клуч ти дам. Ти само моли си готова работа. Ти само пости. Ти само пей песни, слави на Господ и готова работа. И викам, клучо за един не е клуч за друг. Леко за един не е лек за друг. На мене тай лек за притишък ми помогне и на тебе. Може ли? Ама не, не е 100% сигурно. Затова е добро да бидеме балансирани християни кои ще ке си знаят точно що трябва, што Господ Най-добро е да услушнеме Господ и да добиеме лекарство от Него. И последното нещо за растението. Какво да растеме? нели беа тоа погрешните верувања, што навистина е потребно? Потребна е желба, свесен напор да се расте. Без желба некој да расте, нема да расте. Е, тато, кога јас ќе пораснам да имам 16 години да возам кола како цецето? А? Видели ли сте мало дете што влева кондурите на татко му или... А? или штикли, или фустана на мама, или нещо друго. Сите сте видели. Ай, Гурче, дай ми на бързина твоята кошула. Мой пример ще ви от Джойс Майер. Замислите, кога Бог ми е дава неговата светост, тази светост от Бог, от по-големата личност, е подарена светост, не ли? И ние пърнаме старата облека на вълканост, ние даваме новата облека на Свето Соло. Чуй се. Алцева голема, не ли? Та облека на светост. Под, подарена е, не ли? Да. Ама трябва да израсте, да е пополне. Амин! Да бъде таван. Стефан бъде, браво! Браво, Стефанче! Оно, що Бог ни го дава, некој пат кога Господи, ми, Господи, тека мене мене, аз свет. А не се гледам, аз свет и се. Много, много ми е широко облеката, не ли? Чик, чик. чик, чик. Много ми е широко облеката. че има време, кога израстеш. Цел живот ке растеш до си на ваза им, за да ти биде съвършено за тебе. Ама ти в моите очи си свет. Твоя отговорност е да растеш и да попълнеш. А моя отговорност беше да ти я давам облеката на светост. Моите очи, ти си свет, ти си спасен. Разбирате ли? Айде да си го изпълнеме нашия дълг. Затова ни е потребна желбата, свещния е напор да растеме палци. Пале ми го. Ай смейте се, ако можете. Човека Прал Петров, е? два два како нанов, како новороденчиња, копнејте по духовното вистинско млеко на Словото, па со него да порастете за спасението. Да порастеме, за... ние сме спасени, ние се спасуваме, ние ќе бидеме спасени. Не го забравяйте тоа. Сите тие глаголски времења. Пече го кажи, що вика, нашия дух при нановоръгението беше спасен, нашата душа се спасува до ден днеска, нашето тело еден ден, кога ќе не грабне Исус, кога вече ќе нема присутство на гревот, ќе биде спасено целост. Така да комплектниот човек. Ние се утврдуваме, ние победуваме. Ама добро е да душата се приклоня на кај духов, за тия двайца да го тепат третиот, да видат против него. Значи, желба и све сена поръчеме. Що е потребно? Потребна е желба. Ако некои няма желба да расте, ай натре го на сила. Потребно е да се храниме духовно. И аз знам що значи за, за бодибилерите. Симе ме запрекава, че викал бодибилдинг е само апетит му остана. Що значи да вежбаш и да ти се отворя апетит и да кръкаш после това. Да ядеш. Дали така сме гладни за духовната храна? Днес не живее човека само от леп, тук и от всеко избор ще излегува от устата Божия. Ами така трябва да бъдем гладни, за да растем у Господа. Трето, потребно е вежбание за духовен раст и зрелост. Айде следния път, ако си я знаеш, пример, да речем дека опростованието на тая и тая личност ти е слабост, така ще слагаш и викаш, Господи, избирам Следния път, когато ќе видам таа особа, се насмява, тя поздравя, тя гушна, тя победа. Свестно, вежда се, разбирате ли? Вежба чини майстора викат сръбите. Е, първият път ќе ти биде тежко, вторият път на друга особа може да се по-лесно, но път тежко, петият път е по-лесно, четвъртият път е по-лесно, и веќе следния път е все по-лесно и по-лесно. Мислите на милчето, отма се е било, дека дека дека дека е е е е одма. А? Морала е да вежда, питайте колко пати пръстите тук са се лопили. Или някои други работи. Колко пати теговите са пегали на нози и на други работи. Твърдата храна е за зрелите преко опитността ги имат извежбана силата да разликуват доброто и злото. Твърдата храна е за зрелите тия да си имат извежбано да разликуват що е добро и що е зло. Нашия е да вежбаме белугите. Молитвата не ви е, Игор, че сами кажуваш, не ви е природно, не ви е телесна работа, нали? И почуваш ти да пееш. Първият път си по-теж, примерно, да чека байва как е не, да как е жал, чека, как си остана много молитва, пък я окажем и път. вторият път по-лесно, третият път по-лесно, не ли? Бог е водиш мала група некъде, първият път може и не изгледат сборовете от устата. Когато застанеш от тук и може и да забравиш, защото сега ще се да кажеш втори път по-лесно, третия път по-лесно и за това ви даваме шанси да растете зрелост, да се вежбате. И последното, потребно е време и търпение. Речеме, то е процес, растението е процес. Нема бодни прачка, пи вино. Нали? Опс, готово. Е исто така и со духовния раст. Бепче, момче, по-големо момче, силен мъж. И ай тия двете другарчини ще се мерят там къде. Времето е за се. Затова вика Яков в 4 стих, правата глава, изтрайност. Съвършено дело, за да видите съвършени целостни, без нищо да ви не достига. Няма да се разочарате от грешките и от укорите, ако някой ти окаже на нещо. Тук завършуваме. Затова сетите се на Мойсей. Мирче, сетите се на Мойсе. Мирче има брадък за Мойсе. Сетите се на Мойсе. Мойсе си наогеше оправдания. Господи, я дъткам. ваш мене, мене, мене. Други там кай сега да не ви ги дадам. Давид, Панал Гресо, Вирсаве и Бечива. Петър беше тай, ще викаше, Господи, сите да се отречат от Тебе. Я, нищо. Он се отрече три пъти. Павле беше онай, ще ги прогонуваше християните. Юда го продаде. А Йован беше, те избега без наметка. Сите се отръчават. И Господ Исус трябваше да ги окоре, за да раста духовно. Расташ духовно. Имаш ли жалба да растеш духовно? Храниш ли се духовно? Деждаш ли? Имаш ли търпение да видиш плодо, конечно, на духовния размисъл? И денеска е времето, колко молитва може да кажеш, Господи, избирам да растам. Направи ме зрел, направи ме мажо или жената, ще трябва да бидам. Ти имаш план за моя живот, не ли? Ти имаш служба, ти имаш дар. И я го сакам то, точно, ти го имаш за мен. А аз съм спремен да я платам цената да порастам. Господ нека не благослови. Амин. Амин.